Уявляв собі поліцаїв, що схилилися над слідами чужих ніг, розглядають крізь лупи відбитки пальців, зіставляють показання свідків. Приїхав я запізно. Ну що ж, писати репортаж про опалення оселі пана прокурора. Збентеження, мабуть, відбилось на моєму обличчі, бо один з поліцаїв звернувся до мене досить люб'язно. Антропометрична служба вже закінчила свою роботу. Хочете подивитись на жертву? Жеральдіна Летандар. 66 років. Слово честі я про неї мало не забув. Раптом дійшло, що це вона і є. Оте щось випростане на ліжку, вкрите простирадлом справжній труп за два кроки від цих таких спокійних людей. Побачити жертву мусило входити до моїх обов'язків. Поліцай підняв простирадло. Ось вона. Я не дуже вразлива людина. Причетність до силових видів спорту виховала в мені холоднокровність. Як і всі французи мого віку, я воював. В Ізасі поряд зі мною вибухнув тигр. Я бачив пошматовані, розчавлені об стіну тіла. Та все ж, коли поліцай зняв простирадло з тіла вбитий, ну, відчуття було таке, ніби мене добряче вцілили в соняшне сплетіння. Облита сірчаною кислотою. Ці слова нічого мені не промовляли. А небіжчиця не мала обличчя. Між волоссям і кісткою підборіття нічого. Або радше навіть тепер мене охоплює відраза при спогаді про ту страшну, безформну масу. Я побачив також червонясті плями кислоти на підлозі. Поліцай прикрив тіло. і вбили, коли вона стояла там біля порога. Пояснив він мені. Задушили. Задушили, а потім хлюпнули в обличчя кислотою. Так. Я зовсім не збрехав комбові, кажучи, що злочини мене не цікавлять. Але тепер майже мимоволі запитав і вже сам себе запитав про те, про що не наважився спитати поліцая. Хлюпнули сірчаною кислотою. Навіщо? це я запитав про інше. Вона мала гроші? А вже ж. І багато. Її зять казав, що три мільйони. Отже, вважайте всі десять. Чорний ринок. Рахунок ведеться на мільйони. Торгують фруктами, ранніми овочами. А насправді всім їстівним. Гроші, звичайно, були в шафі. Мільйони з чорного ринку не знають дороги до банків. Податкова служба. Прокурор і комісар вже спускалися сходами разом з одним поліцаєм. А той, що розмовляв зі мною, і, мабуть, який я заробляв собі на скромне прожиття, говорив про ті мільйони з чорного ринку спокійно, без найменшого обурення, мов про річ таку ж природну, як сила тяжіння. Можливо, він мав рацію. Це був білявий молодик, худорлявий, чисто виголений, ані трохи не схожий на кінодетектива в цивільному, масивного гусатого. Я простодушно спитав, «Е, то ви вже натрапили на якийсь слід? Хто міг бути вбивцею?